Aste artetik aintzina, hon hartuko ditugu uh, eh, etxen uh, eh, liburuak, eta liburu eh, disko eta eta filmaka eh, bat ditugu ama mila dokumentu kanpoan. Beraz horiek erkuratzen eh, alko ditugu, hor guk eh, bilduko ditugu gero barnean eta eta utziko ditugu hor uh, somait egun. Oinu dudangira iru egun edo amar egun atxiki uh, berrogei aldean edo virusa inkas hor balima da desubriktatzeko naturalki edo mediatekan ditugun liburuak nahi ez geroz, uh, itzordu bat kiesker uh, uh, dira prestatuko dugu paketea, eta gero itzordu bat hartuko dugu, arpidea etorzenanko da, eta errekuperatzenanko du, eta etxerat daman.